voilà le dadou, voilà le dadou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Egunon, huna zazukeriak, eta lehenik bielo errusian biztanle bat akusatua da berreun ruble edo largoi euro inguru ebasteaz autobatean. Mareruski bihotz handiko gizona rapatu dute bere esku zabaltasunaren gatik. Lekukoak aur batzu izan dira, hauer izoskiak eskaini zizkien ebatxi diruarekin pagatuz. Robin de Boa bezala aurkeztua izan da, harrapakinaren erdia gastatu du manera hortan. Susmatzen zuten pertsona aldiz harrapatu dute eta galdezketatu. Txinako autoeskola bateko monitoreak badu metodo konbentzigarri bat, egeran bere ikasler erakasteko kreno bat egiten edo autoa artekan emaiten. Eta hori ikasleen portable eri esker. Eta bai, batzutan debekatua balin bada portableekin eh, gidatzea, hau eri esker, entzusen, eh, arzen ditu telefono horiek eta linen gainean emaiten lurrean pausatzen, beraz, aparkalekoetan diren marken gainean, beraz, sofur aprendizek lehertzen badute beren edo beren lagunen portableak hauek nahiala ez sehatzen dituzte. Horoko gehan, erreusitzen dituzte beren maniorak edo krenu gobernuak ez da dudarik. Ne ez du telefonariko omen orai arte lehertu. Presio linea izendatu dute teknika hau eta oartzen dira prudentzia gehiago erakusten dutela beden gidari amaturek metodo honekin. Ikaslen ideia izan da omen hau astapenean. EasyJet kompainaren piloto batek ez du aidatu nahi izan joanen astean etzelako segur, bordele marzeiari lotu behar zuen hegazkinean aski kerozenu bazenez. Mikroan hori uartara zidu, dudak baditugu erregai kantitateari buruz kontrolatuko ditugu ordenagailuak eta fisikoki ere. Gutienez, okoita hamar minutuko beranta hartuko dugu, beraz anartean proposatzen auzuet kabinarat etorzea bisita bat egiteko, bidaiareak lehuan eman dira eta aldizka pasatuz, bisitatu dute kabina eta argazkiak hartu alizan izan dituzte ere piloto eta kopilotoarekin. Ororen buru egazkinean aski erregai bazen, bainan oren bat eta erdiren berantarekin alaike heldu dira Marseillarat. Nazioarteko petanka federazioak eta probintzietako jokoenak bere erreglamendu berrian debekatzen du jin urdinez edo galtza urratuekin petankan jostatzea. Jokolari edo delegatuentzat berdin. Klubetan eta frantziako lehiaketetan jantzi mota hau beraz debekatua da. Jantzi argunta, eh, jin bat eta argiki emanada araudi berrietan. Hotezon eskualdeko petanka klubaren presidentak nahi izan du salatu araudi berriunen alde ridikuloa eta dinda justatzerat pailasoz jauntzirik. Bitxiki debekatzen malimaituzte jin galtzak ez da denaden zehaztua ola hartzea debekatua denik. Nikola Moniek berak gehitzen zuen laneko jauntzi zikinekin giten aldela petankan arzerat, baina ez jingarbi batekin. Alaike, departamentuetako kanporaketetan eh, Jin galtzamotx edo luzeekin eh, onartua da jostatzea. Uf! Egungo azken zazukedia, herbeedetan bideak musika egiten duelarik da autogidariek marra suria depasatu dutela. Lurreko marka xuriek dute errota gainean pasatzean melodia bat egiten, entzun. bide batzuetan badira olako marrak ere depasatzen ditu zuelarik arranka bat entzuten da. Hor aldiz, autuan musika hau entzuten da, baina ere bide bazterrean direnek hau entzuten dute eta horrek du biztanle batzuen kesua pizten. Egia erran hor entzuten den melodia hori da friz provinziako himnuaren eh, doinua. Japonian ere egin izan da ber experimentazioa. Himnoa goxua balimada ere, gau eta egunez autodunek eh, beren bidetik ateratzean pizten dute musika hau. Ezin lo eginez, auzoak aspertuak dira manifak egin dituzte laster bururatuko omen da esperimentazio hau eta ez duten nahi agaberritua izan dadin.